Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalılmağıza çağırıram. Və necə bilirsiniz ki, keçən xütbədə də dedik, biz gözəl günlərdəyik. Silhəccə ayının əvvəl 10 günündə. Və bu 10 gündə insan mömin nə etsə Allaha ən sevimli əməldir. Və bu da Allah tərəfindən bizim üçün bir neymətdir. Çünki Allah subhanətə alə bizə bəzi günləri, bəzi saatları, bəzi ayları və bəzi e, günləri yaradıb ki, və bəzi ibadətləri yaradıb ki, biz onunla, onun səbəbi ilə günahlarımızı yuyaq və həmçinin onların səbəbi ilə savablarımızı artıraq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də kifayət qədər hədislər deyib əməllərə görə necə əməllər günahları yuyur və dərəcəni artırır. Adi məsələn zikir. Və biz bu 10 gün deyəndə zilhəccə ayı böyük bir dənə həmçinin ibadət bizim yadımıza düşür. Və həmçinin onun ərəfələrindəyik. O da həc ibadəti. Necə bilirsiniz ki, həc İslamın rükunlarının beşindən biridir. İslamın rükünü 5-dir. Şəhadət, namaz, oruc, həc, zəkat. Həc də onlardan biridir. Bu günlərdə o böyük ibadəti həccə gedənlər, həccə gedən müsəlmanlar əda eləyirlər. Allah onlara kömək olsun. Və həccin də əzəmətliyi böyüdür. Və həmçinin təsiri də böyüdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kim ümrədən ümrənlə həcci bir-birinə bağlasa, yəni ümrədən sonra həcc eləsə, o adam kasıblıqdan və günahdan azad olar. Yəni bu həccin, hətta ümrənin, gör necə təsirinə bax ki, insanı kasıbçılıqdan və həmçinin günahdan təmizləyir, uzaqlaşdırır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə buyurub ki, ümrədən sonra həcc eləyin, yəni bir-birinə bağlayın. Necə ki, dəmirdən o parsı aparmır, elə də insandan kasıbçılıqla günaha aparır. Səhil camidə Şeyx Albani səhi görüb bu hədisi. Və kifayət həc barədə ayələr nə qədər var? Allah subhanət hələ məsələn buyurur, وَأَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Əl-əyə Həc surəsi 27-ci ayə. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, elanla ki, cemaat həccə gəlsin insanlar. Və başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Velillahi alan-nasi hicjul beyti men istata'a ilayhi sabila." Əl-ayə. Əl-İmran surəsi 97-ci ayə. Yəni Allah Subhanahu taala əmr edir ki, müsəlmanlara həccə gedin, insanlara həccə gəlsinlər. Və lakin Allah Taala rəhmətindən buyurub ki, "Men istata'a ilayhi sabila." Yəni kim bacarırsa. Yəni burada bacanmaq maddi cəhət nəzərdə tutulub, bir də bədən cəhətdən, sağlamlıq. Bu da Allah Taala tərəfindən rəhmətdir. Yəni ibadəti fərz eləyib, lakin fərz eləyib kim bacarır? Ona fərz eləyib. Çünki iki dənə İslamın rükunlarından ibadət var ki, rükunların içində, beş rükun içində. O kimin imkanı var eləməlidir. O zəkatdır bir də həc. Amma o birisilər yox. O birislərdə də məsələn üzürlü var, xəstə, məsələn oruc tutmaya bilər, kəffara nə əvəz eləyə bilər. Ancaq namaz isə əvəz edici yoxdur. Bir şey var, ölüm. Namaz elə ibadətdir ki, onu əvəz etmək olmaz, kimisə yerinə və s. Şəhadət də aydındır. Onu da başqasının yerinə demək olmaz. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qardaşlar, yəni bu həc ibadətinin əzəmətliyini davam eləyir, bizə bildirir, tövsiyə eləyir. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümrə, Ramazan ayında ümrə eləmək həc etmiş kimidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Ramazan ayında ümrə eləsə, həc etmiş misalındadır. Başqa bir rivayətdə də gəlib ki, mənimlə elə bil həc edib mənimlə həcc etmiş kimdir? Buxarı Müslim rivayət edib. Həmçin bildirib ki, ümrə arasında, yəni ümrə eləyəndən sonra və bir ümrə də etsən, ona arasında edilən günahlar yığılır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdular ki, ən əfsəl əməl hansıdır? Dedi ki, Allah və Rasuluna iman gətirmək. Dedilər sonra, dedi Allah yolunda cihad eləmək. Dedilər sonra, dedi, qəbul ondan həcc eləmək. Yəni, qaydasında ondan həcc eləmək. Buxarə Müslim rivayət edib. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim həcc eləs, həcc edən vaxtı söyüş söyməsə, pis söz deməsə, pis əməl görməsə, həcdən qaydanda elə bil ki, anasından təzə dünyaya gəlib. Yəni, o cür, yəni günahsız. Gör, həc ibadətinin təsirinə bax, əzəmətliyinə bax. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: Həcc qoca üçün, balaca üçün, zəif üçün, qadın üçün cihaddır. Həcc və ümrə cihaddır. Qad qadın üçün, qoca üçün, balaca üçün, bir də zəif üçün. Şeyx Albani səhih tərğib və tərhibdə qeyd edir bu hədisi. Nəinki qadın üçün cihaddır, həmçinin qoca üçün də. Həmçinin zəif üçün də və həmçinin uşaq üçün də. Həmçinin qardaşlar səbəbdir daxil, cənnətə daxil olmaq üçün və duanın qəbul olmağı üçün səbəbdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ümmətinə, ey insanlar, Allah talı sizə həcci fərz eləyib, fəhəcc, həcci edin. Müslim rivayət eləyib. Və ona görə həmçin başqa hədisdə deyib ki, əgər həc fərzdirsə, tələsin fərzə eləməkdə. Çünki sağlamlığından sonra xəstəlik var, sağlamlığından sonra xəstəlik var, varlıqdan sonra da kasıbçılıq var, həyatdan da sonra ölüm var. İnsan gərək istifadə eləyə, gərək istifadə eləyə vaxtından, varından, sağlamlığından, Ona görə qardaşlar, bu ibadəti yerinə yetirmək üçün sadəcə nə, ən birinci nədir? Müsəlman olmaq, azad olmaq, həddi bulğa çatmaq, ağlı başında olmaq, ağlı başında olmaq, bir də imkanı olmaq. Bu 5 dənə şərtdir, həccin şərtləridir. Yəni İslam, ağıl, azadlıq, azad olmağı, e, həddbuluq və imkan, maddi və bədən cəhətindən. Həmsinin 5-in 6-cı şərt var, o qadınlara aiddir ki, qadın məhrəmsiz gedməsin. Məhrəmsiz gedməsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, qadın məhrəmsiz səfərə çıxmaq olmaz. Sahabələrdən biri, biri gəlib dedi ki, ya Rasulallah, Mənim qadınım həcc eləyir. Mənsə adımı döyüşə yazdırmışam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sən öz qadınla get həcc elə. Yəni, üstün tutdu bu məsələni ki, məhrəmsiz gedməsin. Məhrəm mühümdür, qardaşlar. Bu da 6-cı şərtdir həccdə, qadının da məhrəmi olmalıdır. Həmçin, qardaşlar, sadəcə həcdə əsas nəyə fikir vermək lazımdır? Necə ki, başqa ibadətlərdə o əsas şeylər var. Onlardan da ən mühümü ixlas, Allah rizası üçün olsun. Ya mən həccə gedim, həccə olum, mən həccə desinlər və sahəli şeyə görə o yox. Və adətdə həccə gedimi mən də qeyrəm. Yox, Allah rizası üçün, Allahın çağırışını qəbul edilsən, gedirsən Allah rizası üçün və ikinci şərtdə necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi o cür. Artıq şeylə eləmə. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi həcc eləyib, o cür elə kifayətdir. Çünki sünnə, Quran sünnə gəlib insanların sağlamlığını qorumaq üçün, hikmətlərindən biri sağlamlıqlarını qorumaq üçün, həyatlarını qorumaq üçün. Sən çıxsan zərər olacaq. Çıxsan, ibadətdən zərər görəcəksən. Necə ki, məsələn, adi həcdə görürsünüz ki, ehramı geyəndə, sağ çiyin məsələn açıq olmağı. Bəzi həccə gedənlər elə bilirlər ki, həcc vaxtı, ehram vaxtı bu həmişə açıq olmalıdır. Elə deyil. Və ya deyir, yox, mən açıq saxlayacağım. Gör ki, ibadəti güclü olsun. Amma hansı ki, bu təvafda, əvvəl üç təvafda açıq olmalıdır və salam. O da vacib bir əməl deyil. O da əvvəl təvafda. Çünki sahabələr Peyğəmbər s.ə.v gələndə təvafa yorulmuşdular, yorğun idilər. Müşriklər dedi, yəni baxırdılar, bunlar neynirlər? Ətrafda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, əv, biraz tezgə dön təvafda, qoy görməsinlər ki, biz yorğunuq, həmsinin də gücümüzü göstərin belə. Ə, üçüncü təvafdan sonra bağladılar. Ona görə bu qalıb. Əvvəl üç təvafda açmaq bir tərəfi, qolubu və sürətlə gedmək. Əvvəl üç təvafı. Ondan sonra necə lazımdır hələ gəlirsən adi. Eləsi var ki, yox, ehrama gələndə gəlir açıq olmalıdır və görürsən isti olan vaxtı bütün bədəni yanıb, gün yandırıb. Çünki sünnədən çıxıb ona görə. Olan məhz sünnənə gedə, sünnə bizə deyib, onda zələri var. Gün yandırarsan, olan məhz. Lakin kim çıxdı yandırıcı? Başqa şeylər də belədir, qardaşlar. Həmçinin qardaşlar, bu həc ibadətindən sonra da həmçinin biz deyirik ki, biraz toxunduq bu əzəmətli ibadətə. Həmçinin bu gözəl günlərdəyik. Həcdə olmayanlar isə onlar üçün bəzi əməllər var. Təbii ki, bu 10 gündən istifadə eləmək, nə əməl görürsə Allah talay ən sevimlidir və əcri də böyüdür. Və həmçinin bilirsiniz ki, bayram gəlir və bayram da bizdə 15-nə elan olunub, ayın 15-nə. Yəni kim imkanı olsa, deməli, ayın 14-ü, yəni zilhəccənin 9-u oruç tutsun, ərəf orucu. Çünki ərəf orucu gəlir həmçinin. Bu həcrə gedməyənlər üçündür. Allah Taala o boşluğu doldurub. Kim ki gedmir, onu da məhrum eləməyib. Ona da böyük savab verib. Ərəfa orucu, yəni Ərəfa düzü həcdə deyənlər üçün deyilir. Qeyri-həcdə olanlar üçün isə onlar təqvimlə gedirlər, yəni 9-u zilhəccə orucu Bir il keçmiş, bir il gələcək gün hala yuyur. Ona görə bir gündür. İmkan olsa tut günə. Bir gün. Sonra həmçinin e, həmçinin e, bayram gəlir. Bayram namazı. Ayın 15-i inşallah. Yəni zilhəccənin onu. Və bu da səhər tezdən qılınır. Bilirsiniz ki, iki rükətdir. Lakin 14-ü məğrib namazından sonra bayram zikri vaxtı girir. Bayram zikri vaxtı girir. Və bayram zikri vaxtı girir və ta bayramdan sonra üç gün təşrik günləri davam eləyir. Bayramdan əlavə üç gün. Ta üçüncü günün məğrib namazından sən bu zikri eləyirsən. O da, düzü bu zikri bizdə yasda eləyirlər. Quran oxuyan, xətimləyən vaxtı, Allah əkbər, Allah əkbər, Lə iləhə illallah, Vallahu əkbər, Allah əkbər, Və lilləhil həmd. Əslində bunun bayram vaxtı eləmək lazımdır. Adam öləndə yox. Bunu da öldürüblər, ölüyə ediliblər. Amma hansı ki, dirilər eləməlidir bunu. Ölü yox. Allah ekber, Allah ekber, la ilahe illallah, Allah ekber, Allah ekber, ve lillahi hamd. Bu zikr eləyirsən 14-cü günü məğribdən sonra. Namaz, əsasən namazdan sonra elə. Və lakin həmçinin e, adı vaxtlarda da eləyə bilərsən. Və həmçinin qardaşlar, yaxşıdır dua eləmək. O günlərdə xüsusən dua eləmək və xüsusən də Şeyh Fovzan deyir ki, Hafidəullah, əsasən də sələfdən çox gəlib ki, bu duanı çox eləyərdilər. Rabbənə ətinə fiddüniyə həsənə və fil əxirəti həsənə və qinə əzəbənnar. Quran ayəsidir, duadır bu. Bu duanı çox eləyərdi sələf, xüsusən bu günlərdə. Çünki şeyx də deyir ki, çünki burada həm dünyanı istəyirsən, həm axirəti. Dünyadan yaxşı Yəni yaxşılığı istəyirsən, həmçə axirətdən də yaxşılıq. Ona görə Həsən rahimehullah deyir ki, bu duada, yəni dünyada yaxşılıq, yəni elm və ibadətdir. Axirətdə yaxşılıq isə cənnətdir. Yaxşıdır, Şeyx Fozan deyir ki, sələfdən gəlib ki, bu duanı çox deyərdilər. Və həmçinin qardaşlar, edilən əməllərdən həmçinin e, qurban var. Qurbanda da dəfələrlə artıq deyilib, Qurbanda da əsas nəyə fikir verin? Hansı heyvanlar kəsilə bilər? Toğuq kəsmək olmaz, xoruz kəsmək olmaz. Yəni, e, kəsilir dəvə, dana, keçi, qoyun. Kəsəndə də fikir verginə eyiblər olmasın, yəni axsaq olmasın, xəstə olmasın, qoca olmasın. Yəni, orta bir heyvan ta tap, eyibsiz götür, onu kəs. Həmçinin e, yaşlarına da fikir ver ən azı qoyunda 6 aylıqdır, keçidə 1 illikdir, e, danada 2 illikdir, dəvədə 5 illik. Ha, bunlar da fikir verginə. Təbii ki, sonra müstəhəb əməllər var, kəsən, kəsəndə necə, paylamaq necə. Düzü, paylamağı da e, şəriət dəqiq bir şey deməyib. Sadəcə, bəzi sahabələrdən gəlib ki, əsərlər ki, üç, cəndəyə üç hissəyə böl, bir hissəsinin özündə saxla, bir hissəsini bölgü ilə qonşulara payla, bir hissəsini də bölgü ilə kəsiblara payla və ya istəyirsən bir dən, biraz özünə saxla, qalanı payla. Yəni burada bir şey yoxdur yəni. Kim biraz özünə saxlayıb qalanı paylasa o da olar. Yəni orada bir şəriət ona görə bir dəqiq burada bir şey deməyib. Yəni azad edib insanı. Ona görə bax, paylamaq da belədir qaydası. O 7 yer və s. o sadəcə rəylərdir. İndi o cədən cəndəyə baxır. Bir də heyvan böyük olsa ola bilər 12 pay olsun, 13 pay, 11 pay. Amma ola bilər çəndək balaca olsun, 5 pay olsun. Şərt deyil 7 eləmək. Şərt deyil qardaşlar. E, deməli 7 eləmək. Həmçinin kəsəndə də kəsəndə də ona fikir verin ki, bir dənə öz adından kəsmə. Deyirəm mənim və mənim alimin adından. Hələ deyəndə hamısına gedir savab, hətta ölənlərvə də. Hətta ölənlərvə də. Ona görə kəsəndə deyir, mənim və alimə adından. Niyyətində bu olsun. Demə mənim adımdan. Bir dənə mənim adımdan, bir dənə savab sənə olacaq. Və qorxma, yəni lap getsə də, babalarıma da savab qalır. Çünki hər qoyunda, heyvanda hər tükünə savab var. Hər tükünə savab var. Gör nə qədər adam savab qazanır. Ona görə kəsəndə dinə mənim və mənim aləmin adından onda hamısına gedəcək. Və həmçinin e, orada nəsə qeyri-adi bir şey yoxdur, yəni kəsəndə. Yəni, nəsə bir dənə qeyri-adi bir şey yoxdur. Əlhəm də dinimiz hasaddır və bizə hasanlığı əmr eləyib. Sadəcə niyyətin olsun ki, sənin qurbanın da Allah yolunda e, qurban bayramdır, bilirsən artıq. Lazım da demək. Gəlirsən, hə, Bismillah, Allah əkbər və ya Bismillah. Bismillah desən də bəsdir. Qibləyə çevirmək düzü şərt deyil, lakin eyb etməz. Tərəflərdə ən hörmətli tərəfdir. Ona görə çevirsən, amma qibləyə çevirməsən də kəssən. Lakin əsas budur ki, bismillədir. Əsas budur ki, bismillədir. Deyirsən, qutardı, nəsə piçağı oxumaq, nəsə filfilo və s. Hər şeylə lazım deyil. Aydındır, qardaşlar. E, dinimiz hasandır və hasanlığa əmr eləyib. Və bu da bizim dinimizdə, əlhamdülillah, bu da bayram gəlir, qurban və ərəf orucu, hansı ki, həcdə olmayanlar üçün. Allah subhanət hələ bizə eşi faydalardan etsin və bizi dində sabit etsin. Allah subhanət hələ həccə gedən müsəlmanlara da sağ-salamat həcdən edib evlərinə qayıtsınlar. Allah subhanət hələ müsəlmanlara kömək olsun. Əqul həzə və astəxfirullah li və ləkum və lisairi muslimin min kulli zəmb əstəxfiru innəhu huvəl-ğafurur-rəxim.